Y yo soy el TH, para que vos te agaches. Con el ale otra vez, ay, ay. Más perdóname si yo hice que vos te separes. Es que vos me lo pedías en distintos lugares. Hasta te chingaba la nave. Sacudí lo que vos sos, la que sabe, que sabe. fumar y jarabe. Pa' que te ponga loquilla y hagamos cochinae Ay, Dios mío, se nalgae. Mamacita, vos dale que yo dale. Banca, bancale, mandale BR. yo soy el TH. Quiero una la favela. pa Pa, pa, que todos los días me lo mueva. Oh. una hasta quiero una favela. Pa, pa, pa, que todos los días me lo mueva. Quiero una la favela. Pa, pa, pa, que todos los días me lo mueva. Pa, pa, pa, pa, pa. Ellos adentro y afuera. Pero vamos pa' adentro que pa' afuera, afuera. Escuelita pa' que aprendan, llegamos nosotros los de la nueva manga de gato que hacen antena. Porque si no le robo a su nena, nena. Oh, oh. Nena, nena. Oh, oh, nena, nena. Más perdóname si yo hice que vos te separe, es que vos me lo pedías en distintos lugares, hasta te chingaba la nave, sacudí que vos sos, la que sabe, que sabe, traje por fumar y ya y hagamos cochinae. Ay, Dios mío, se nalgae. Mamacita, vos dale que yo dale. Ey, mami, yo soy el TH. ¿Para qué vos te agaches? Ey, ya sabes. Ale produciendo y la guacha